قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ Sema, nani anayekulindeni usiku na mchana na Ar-Rahman mwingi wa rehma, bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi. Am lahum alihatun tamna'uhum min دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون Au wao wanao miungu wataweza kuwakinga nasi? Au hawawezi kujinusuru nafsi zao wala hawatalindwa nasi? بل متعنا حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukiipunguza ncha zake? Basi je, hao ni wenye kushinda? قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون Sema, mimi nakuonyeni kwa wahi na viziwi hawasikii wito wanapoonywa. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Na wanapoguswa na mpulizo mmoja wa adhabu itokayo kwa Mola wako mlezi, bila shaka wao husema, ole wetu, hakika tulikuwa wenye kudhulumu.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 usiku na mchana na akakurehemuni na kukuneemesheni hapana weza hayo lakini wao wanaipuuza Qurani ambayo ndiyo inawakumbusha ya kuwafaa na kuwalinda na adhabu kwani wao wanao miungu wa kuwalinda na adhabu itokayo kwetu hasha hiyo miungu yao haiwezi kujilinda wenyewe licha kumlinda mwinginewe wala hapana yoyote awezaye kumlinda yoyote kati yao karibu yake au pamoja naye pindi tukitaka kumwadhibu na kumteketeza sisi hatufanyi haraka kuadhibu hawa kwa ukafiri wao, lakini tunawapururia na kuwastarehesha katika uhai wa dunia, kama tulivyostarehesha baba zao kabla yao, mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, wanajitia upofu, hawaoni yanayowazunguka, wakaona kuwa sisi tunaiendea nchi na tukaipunguza ncha zake kwa ushindi wa waumini? Ni wao ndio wenye kushinda au waumini ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi kuwasaidia na kuwaunga mkono. Maoni ya wataalamu juu ya aya 44. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukipunguza mipaka yake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Aya hii ni katika aya za miujiza ya kisayansi katika Qurani tukufu. Hii inaonyesha kuwa dunia si mduara kamili na wataalamu wa sayansi hawakutamakani kupima masafa ya dunia barabara mpaka kiasi ya miaka 250 tu takriban. Walipoingia kikundi cha mabingwa waliohusika na elimu ya kupima marefu baina daraja mbili za urefu yani longitude. Na hayo kwa pahala mbalimbali duniani. Katika kupima huku ikadhihiri kuwa nusu ya kati ya dunia kwenye ikweta inazidi kuliko nusu ya poles kwa takriban kilomita 21.5 yani dunia imepungua katika ncha zake yani katika poles na inajulikana maalum kuwa sura ya dunia na masafa yake ndiyo msingi katika kuchorwa kwa ramani ewe nabii sema sikuhadharisheni kwa maneno yanayotokana nami lakini nakuhadharisheni kwa wahi yani ufunuo unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu ulionijia mimi na huo ni wa haki na kweli. Lakini hao kwa sababu ya kupuuza kwao kurefu kuipuuza sauti ya haki, Mwenyezi Mungu ameaziba masikio yao mpaka wakawa kama viziwi. Na kiziwi hasikii wito wanapohadharishwa na adhabu. Na kuwa na yakini kuwa nao wakisibiwa hata na chembe ya adhabu ndogo wanayoifanyia maskara, upige kelele kwa hofu wakisema ole wetu. Hakika sisi tulikuwa tunajidhulumu nafsi zetu na tukuwadhulumu wenginewe tulipoyakataa tulioambiwa. Na sisi tunaweka mizani ya kupimia kwa uadilifu siku ya kiyama. Basi hadhulumiwi mtu kwa kupunguziwa wema wake au kuongezewa maovu yake. Hata ikiwa ni kiasi ya uzani wa chembe ndogo hii, tutaileta na tutaihisabu. Na yatosha kuwa ni sisi ndiyo wa kuhisabu. Basi hapana atakayedhulumiwa kitu. Maoni ya wataalamu juu ya aya 47. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama. Basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote. Hata ikiwa ni uzito wa chembe ya hardali tutaileta. Nasi tunatosha kuwa washika hisabu. Aya hii tukufu inaonyesha kuwa chembe ya hardali ni hadi ya udogo katika mizani. Imethibitika kwa majaribio ya sayansi kuwa kilogramu ya chembe za hardali ni chembe laki tisa na elfu kumi na tatu. Kwa hivyo chembe moja ya hardali ni takriban sehemu moja katika elfu ya gramu, yaani takriban sawa na miligramu moja. Na huu ni uzito mdogo kabisa unaojulikana katika mbegu za mimea mpaka sasa. Kwa hivyo hutumiwa katika kupimiwa vitu vidogo vidogo kabisa. Na Musa na Haruni tuliwapa Taurati ya kupambanua baina ya kweli na uongo, na halali na haramu. Na juu ya hivyo, hiyo ni nuru ya kuongoa watu wafuate njia ya na uongozi mwema. Na ni kumbusho la kuwafaa wacha Mungu ambao wanamhofu muumba wao mwenye kumiliki mambo yao yote juu ya kuwa wako mbali na watu na wala hawamwoni mtu. Nao, wamo katika hofu ya daima kwa hofu siku ya kiyama. Na hii Kurani ni kumbusho lenye kheri nyingi. Tumekuteremshieni kama tulivyomteremshia Musa. Basi ya waje nyinyi mwikatae na hali nyinyi ndiyo mnaostahiki zaidi kuiamini kuliko watu wote.